Yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es un remix. Locura, locura mix. Esto es un toqueo mítico para la turra. Calentimo así, bye, Ya tú sabes. Y esto dice así. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, ta le dicen la turraca, taca. Dale turra, bájalo, súbelo, lo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu bájalo, súbelo, lo, un pasito prohibido que yo. A la noche parece delito, que sería comerse culito. Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos. la En la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la vaca, Camperita yo con colao, lao, lao. Toma, toma, toma, se bancan los rounds. Pues son ajeros, más de lado Que te gusta el RKT de baile del tao. Turreo místico, esto es holístico. Con una pilsi un filo infinito. Tengo los químico, corte científico. Y la guacha se me pega porque ella está puta. se me pega y puta, puta, puta, puta, puta. me pega y me pega y pega pega y y me pega y me pega, me y me pega y pega y Yeah, yeah, yeah, yeah. Maxi, baby. Que se El que el perreo.